ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo burundi bwugorore inshuti bakunzi ba radiyo isanganiro ndabaramukije ntankeka ko eh, mwatumbereje agashinge k'iradiyo zanyu ku kiganiro ku nama cuno munsi ikiganiro cuno munsi rero eh, gihagaze ku buryo bwo kwibuka amakuba igihugu caciyemo hano mu burundi rero bikaba biba mu buryo bwinshi kandi butandukanye hano mu burundi kandi ukwezi kwa kane kukaba kuboneka ko ariko kwibukwamo cyane ibyo byagiye birashikira igihugu aha twibutse amatariki amwe amwe hari itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane abarundi bibuka urupfu rwa perezida Cipriano Ntajyamira itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa kane umuryango w'umwami wa nyuma w'uburundi wibuka igandagurwa ryiwe itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa kane nyene abarundi bamwe bamwe bibuka ubwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri itariki mirongo itatu z'ukwa kane kandi abarundi bamwe bamwe nyene bibuka igandagurwa eh, ry'abanyeshuri bo ku iseminari y’ibu guta aha rero murumva ko eh, ngiye ndavuga abantu bamwe bamwe niko bigaragara kandi birababaje abarundi bibuka ibyashikiye igihugu cyabo mu buryo butandukanye nankeka ko eh, bigaragaza kahise canke igihugu eh, kirangwamwo amacakubiri aha umuntu aribaza ati mbega none abarundi bagume mw'iyo ngendo canke ivyo bo birengera bagafata intumbero yo kwibukira hamwe bagafatana mu nda umwe wese akababazwa mbere n'ibyashikiye uwundi bakazoshika no ku buryo bwo kubyibukira hamwe aha muri studio rero hari abatumire bagira bace hirya no hino icyo kibazo turi kumwe na Aloise batungwa nayo arongoye ishyirahamwe amepesi gira ubuntu akaba ariko arananonosora ibijanye no kwibuka mabi atandukanye ku rwego rwa doktora muri kaminuza ya Lausanne mu gihugu cy'u Busuwisi mwaramutse neza Aloise ndaguha ikaze muri kino kiganiro ndabashimiye kumpa ikaze kandi ndabaramukije ndaramukije n'abariko batwumviritsa yego cyane turi kumwe kandi n'umushinga Pierre Celestin Ndikumana umwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bijanye e, ntihahamuka rivuye ku makuba yashikiye ibihugu byaciye mu ntambara eh, mwaramutse kandi ndabahaye ikaze mwaramutse neza ndaramukije n'abari ko baratwumviriza yego ubutumire wa gatatu ni Terence Mushano yaserukiye ishyirahamwe AC Genocide Kirimoso mwaramutse neza ndakuramukije eh, ari mu biganiro ku nama ndabashimiye ibibazo rero abatumire eh, baduha ko umuco eh, bimwe bimwe n'ibikurikira eh, turaca ku kibazo ati mbega umuntu yotahura iki iyo havuzwe kwibuka kuki imbega abantu bibuka ibyo byabashikiye hoho birakenewe cyane bishobora no gutuma abantu baguma batoneka ibikomere by'ibyabashikiye hakaba n'urwanko mbega hoho byogenda gute kugira ngo abarundi baze bashike kukwibukira kwibukira hamwe nibyo bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro kuri mikoro muri kumwe na Pascal niyo yankunze imfatikanije muhinga bw'ivyuma na Tuse Mitebutsi eh, turasubiye kuba ikaze eh, muri kino kiganiro ku nama reka ikibazo cya mbere tugwitumbereze kuri Aloise batungwa nayo yaje serukira ishira hamwe amepesi mushobora kutubwira mbega umuntu yotahura iki iyo havuzwe kwibuka eh, kwibuka biri mu buryo bubiri kwibuka biri mu buryo ubwa mbere bw'umunezero ubwa kabiri naho biri mu buryo bw'umubabaro uno munsi rero turiko tuvuga kwibuka mu bijyanye n'uburyo bw'umubabaro aho rero kwibuka eh, ahanini eh, uno munsi turaba kwibuka abantu baba baragandaguwe twibuka injyane ziba zarabaye mu Burundi zigatuma abantu bahunga zigatuma abantu bapfa zigatuma abantu babura ibyabo zigatuma abantu bateshwa ubuntu ntibasubire kwitwa abantu bakitwa ayandi mazina y'ibikoko amazina abatesha agaciro uno munsi rero tukatuvuga tuti abantu baribuka mbega bibuka gute bagaca bibuka eh, bari hamwe muga bakibuka ari umugwi wibuka ababo abandi nabo bakibuka ababo ugasanga ndetse ku itariki imwe yabaye nkuru munsi muri ko muvuga mu kwezi kwa ndamukiza ugasanga itariki imwe abantu bariko baribuka mu buryo butandukanye aho usanga nk'itariki ya mirongo ibiri n'icyenda hariho imigwi ishika itatu yibuka ukwabo umwe wese hariho abahutu usanga bavuga bati uno munsi tiko twibuka ihonyabwoko ryagiriwe abahutu aho mwumve ko baba bavuga bati ryagizwe n'abatutsi mhm. hariho n'abatutsi bavuga bati uno munsi ko twibuka ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi aho mwumve ko bariko bagiriza abahutu ko barigize mhm. hariho n'abava mu nda y'ingoma nabo bariko bariko baribuka ko bishe uwahoze ari umwami akaba ari n'umwami wa nyuma yatwaye uburundi ntari wa gatanu cyangwa ku izina ry'iwe ndizeye karori mwumve ko rero ngaho umwe wese bajya ukwabo ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda mugabo bibuka mu migwi kandi batandukanye ikikomeye kandi kitanegereje bakibuka bagirizanya yego mhm. eh, mushano terance kwibuka abarundi bumva iki Eh, imbere y'uko ngenda kuri iryo jambo ryo kwibuka nagira mu mwaka harimo amezi cumi n'abiri mugaho hari amezi rwirabura yashikiye uburundi mm-hmm. hari ukwezi kwa kane hari n'ukwezi kw'icumi mirongo itandatu na gatanu hari mu kw'icumi mu mirongo icyenda na gatatu byatanguye mu kw'icumi mm-hmm. mu mirongo irindwi na kabiri hari mu kwa kane mm. murumva mirongo icyenda na kane hari mu kwa kane mirongo icyenda n'indwi hari mu kwa kane mugabo n'abo kuri intego y'amarangara ntibavuge uko umunani nakwibagiye mm-hmm. abibwira ntibavuge ngo nibagiye abanyamurenge ntibavuge uko wabacikenda kwibagiye ni ukuvuga ko ari amezi yarusa ayandi mu gutanguza amahano yo gusesa amaraso b'ibihonyabwoko ibyaha by'agahomeramano nagira ngaruke rero ku kibazo kwibuka iyi naho mu kwibuka bavuga bati bamwe barashobora ko kwibaza ko ari ukuzura kaboze mhm. iyi bambewe ni ugutera iteka abahitanywe n'ayo mahano y'icaha nyabwoko gusesa amaraso bakicwa ku bwinshi ni no kubahiriza abasigaye mhm. kugira ngo bavuge bati cirimoso yarabaye ntirikabe amahoro naboneke mu burundi asasagare mu barundi bose no mu bwoko bwose mhm. umushinga amateka ah, Pierre celestin aruyize yasiguye ati kwibuka yaciye hirya no hino icyo bisigura uyu ati eh, abarundi buza baribuka kugira ngo eh, tuhagateka abo twabuze kandi ntitubyibagire eh, mubyumva gute muvuga kwiki tubyumva kumwe na bagenzange batanguye kuvuga mu bisanzwe kwibuka nk'uko babishyikirije ni ugusubiza agateka bo twabuze tutanse tuvuze gusubiza agateka mu bitahure kuko mu bisanzwe twababuze bishwe bishwe nabi bishwe bamwe bitwa bamenje abandi bitwa bicanyi kandi aribo bariko baragirirwa nabi ni ukuvuga ko hari agateka baba babakuye baba babambuye mu kwibuka rero ni nko gufasha kugira ngo abo bantu tuba twabuze tutanse tubasubiza agateka kabo ariko kandi ikindi kandi gihambaye cyane ni n'akaryo ko kuremesha ababuze akaryo ko kuremesha babuze akaryo ko kuremesha abasigaye kugira ngo bumve ko hari habasangiye akababaro nabo hari habasangiye akababaro nabo ku byabashikiye ku byo baciyemo mu bisanzwe intumbero yo kwibuka tukahangana nacyo twese mu budasa bwacu hmm. nk'umuntu umwe nk'ikintu cyononeye imibano y'abarundi bose ariko rero mu burundi si uko tubibona hariho eh, ukuntu babyibuka babyibuka mu migwi itandukanye usanga abo birindwi na kabiri babyibuka ukwabo kwibiza byagiye birashikira uburundi hoho uko kuntu bavyibuka mu buryo butandukanye naho eh, nta cyo biriko birica eh, mu migenderanire hagati y'abarundi aroyize eh, ubwa mbere na mbere je banza gutera intege abantu bibuka nibibuke kuko n'uburenganzira bwabo kwibuka n'uburenganzira bw'umuntu wese yabuze kugira ngo abikore asubize agateka nk'uko babivuze abo yabuze yiha agateka yongera ategure kazoza rero iyo umuntu atibutse uburi kutegura ayandi mahano azokurikira twebwe rero turabe ko kwibuka n'uburenganzira hanyuma leta nayo kwibuka tumenye ko ari ngombwa mm-hmm. leta itegerezwa itegerezwa ivuga gutegerezwa itegerezwa gutanga ubwo burenganzira ku bantu bose babuze kugira ngo bibuke kubera ikitegerezwa mu bisanzwe twebwe abanyagihugu cyangwa abenegihugu bivana n'ibyo umuntu yemera twahaye ububasha leta kugira ngo iducungirire umutekano ari nacyo gituma dutanga amakori kugira ngo bagure ibigwanisho bagure ibyambarwa by'abasoda bagaburira abasoda n'abapolisi baducungire umutekano iyo rero habaye abatutsi bicwa iyo habaye abahutu bicwa iyo habaye abatwa bicwa iyo habaye aba mu nda y'ingoma bicwa cyangwa abanyaruguru bicwa leta ibifise mu ruhara mhm. kuko twayihaye ububasha bwo kudukingira ndetse twebwe tukaba rero ukuntu dushobora kwibukira hamwe kugira ngo twubake Burundi mhm. mushano murafise akajambo n'umwe murafise akajambo ukuntu abantu babyibuka mu buryo butandukanye eh, eh, cyo ndabyiyumvira ko habuze ukuri mu burundi habuze ubutungane mu burundi ku buryo abantu bagitana ku mwikomo mhm. wewe nturi buhitane wakwiciye ngo mperekeza ku rubanza rwo kwibuka mhm. niyo muhitana avuga ati mbe ujya wewe yasigariye iki kuko bitahagaze ubwicanyi n'uyu munsi buracabaho abantu barapfa bishwe ntibicwe n'ugwakarago mhm. kugira ngo bigende neza leta mateka asanzwe ariho niyubahirize amateka ko ateka akazina muntu ivuga ko ubuzima katihabwa mhm. amaraso ntasubire guseseka niho leta izoba yubahirije amategeko igaheza rero ihejeje gukora icyo gikorwa ibyo bindi tukabishika ko tukibuka tuvuga tuti umuti muri mu nda ubu byose bikorwa abantu bakebaguzwa urashobora murashobora no kugenda mugahamagara abantu mukabura abo baherekeza kwagira ati eh tugende badufate ko tugihirwa buhongo abarundi rero barakwiye kuremeshwa kuronka intwaro intwara neza ibaremesha hanyuma bakisanzura ntibibuke gusa abapfuye babone ko n'ubuzima bwabo buri imbere ubwo none abarundi bobo hagati yabo dutaraza ku by'intwaro uko kuntu umuntu atinya guhamagara umuntu ati mperekeza ati ngiranyiyumvira uku canke kubera ari wanyiciye ho abarundi nti nta kuntu baba tubaye turareka mvuge ibintu bitumbereye neza arashobora kuvuga urashobora kuvuga uti jewe ndumututsi mpamagara abahutu bamerekeze kwibuka mm -hmm. ninataha ntaha hehe ko niriwe inyuma y'abajya batutsi abantu bara n'ubwoba nicyo gituma leta itegerezwa gufata iy'imbere ikarongora neza kugira abantu bose wewe ugiye ku rubanza ntubihamwe ko abantu barashobora gusiba ku bwoba nabo nyine bo batutsi bose barashobora gusiba ku bwoba ntibajye inyuma y'abatutsi abahutu barashobora gusiba ku bwoba ntange nyuma y'abahutu ikibazo kiriho hakenewe ubutegetsi kiremesha mhm. Pierre Celestin bati hakeneye ubutegetsi kiremesha mubibona gute ibi namwe byo kuna abantu bakigenda umwe wese biyombora bamwe bajya kwibukira hariya abandi bibukira hariya bamwe iyi itariki abandi yindi e, mubivuga kwige ico ni kimenyetso novuga nticy'ubumuga buri mu gihugu Eh, abantu bafise ni ikimenyetso cy'ingene abarundi basinzikajwe basinzikaye cyane eh, bivuye kuri kahise eh, nk'uko mubishana bivuze burya ugize uti jewe ndiko ndibuka abanje nabuze ntanse mugabo hakaba hariho abandi bakiriko barabura urumva yuko umutima utabutekanye kuri abo bandi barakwitegereza bati weho ni uraronse naho uvugira ni hahandi mu kirundi bavuga bati hapfuga uwo bubetswe urumva hari ibibazo byinshi hari ingorane nyinshi rero kuri icyo kintu cy'uko abantu bibuka bamwe bamwe ukwabo umenga barinyegeje umenga ntibatahuyire neza ibyo barimwo eh, nagira nkumenyeshe ko ari ikintu ku bwanje kitari cyiza kuko kwibuka twateza kumva twese kumwe ibyabaye mu gihugu cacu mugabe ingorane nyamukuru kandi ituma n'ibyo biba ni uko uko kuri ku byashikiye igihugu cacu kutarajya habona ugasanga rero hariho bamwe bagira bati “twegwe mbere twarababaye gusumba abandi abandi bati ahubwo nitwe twababaye gusumba abandi harakenewe rero ko abantu bamenya by'ukuri byashitse n'ibiki byagenze gute byakozwe gute iyo ni ingorane ihambaye cyane igihe cyose tutazuba turaronka ukuri ku batera ingorane abandi ni ukuvuga bakaba abatera ingorane abiciye abandi ni ukuvuga ugasanga uwiciwe mu myaka dufate ya mirongo irindwi na kabiri nawe yari yishe mu ya mirongo icyenda na gatatu cyangwa n'ubu ugasanga rero uwitwa ko yakozwe ko n'amagume nawe yabaye uwatumye abandi bakogwa ko na magume ugasanga biravanga biravangavanze aho rero kwategeza gushikana abantu kugukira bikomere bafise ku mutima bakumva ibintu kumwe hanyuma mbere bigatuma batahurana bikanadushikana no mu byo twokwita kunywana Eh, ahanini rero njyewe icyo nabivuga ko ni icyo mhm. ingorane nyamukuru dufise ni ngo reka eh, tumire amateka gatonya hanyuma eh, tubandanye n'iki kiganiro barageze ko abantu bahindura ingendo eh, turi kumwe kandi na n'umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana umutumire wa gatatu ni Terence Mushano yaseri kwishira hamwe AC Genocide e Chirimoso mukanya abatumire bahejeje kuducira ku mayange barashikirije yuko kwibuka bifise akamaro n'ingene igituma kumbure abantu bakiri ko baribuka mu bice bitandukanye bakibuka bati uwo munsi turi ngaha kubera abanaka batugize gutya ibyo rero ni ibintu bibi cyane kuko eh, abantu baba ko eh, barima urwanko kugira ngo eh, urwaruka bacitse ku icumu n'imiryango yabo bitewe bitebuke bazokwihore bazokwicira urubanza wo mu rwego yari bwaje kubafasha kwibuka kubera iki usanga amajyambo avuga igwayo arayo kwagirizanya mhm. icyo rero ni ikintu cya mbere kibi uno munsi giteye ikibazo ari nacyo gituma ubona abantu bibuka batandukanye muti rero eh, abantu bo kwibuka gute ni byiza ko bibuka babo abantu mu kwibuka babo bishoboka kuko henshi birashoboka ngira mvuge nko mu kibyuka ngira mvuge nk'ibugendana ngira mvuge nk'ibuta ngira mvuge nk'iteza ngira mvuge kumbure nk'abanyamurenge n'abandi n'abandi barazi aho batawe mhm. barazi abataweyo aba ari mu kwibuka rero nibandike amazina niba ari padiri niba ari pasitori sinzi ko abayisilamu babikora bagende bavuga bati uno munsi turi ko twibuka abatutsi ku itariki ya mirongo ibiri eh, eh, ukwezi kwa mukakaro mu mirongo icyenda na gatandatu baragandaguwe muri iryo joro ega ntibagandaguwe n'abahutu bose mhm. oya bagandaguwe n'abantu ntibavuge ngo bagandaguwe n'ubwoko bw'abahutu kuko bananira bavuga ngo ubwoko bw'abahutu nta bahutu bazaza kubafasha kwibuka mhm. rero mu kwibuka ntitwibuke twagiriza usanga amwe yibuka abahutu bapfuye ku itariki n'iyi harimo amashyira usanga yibuka abatutsi ku itariki n'iyi harimo n'amashyirahamwe rero arimo abahutu n'abatutsi ayo mashyirahamwe yaragiye hamwe uko ari munani arandika urwandiko yuko yiyemeje ko azokwama yibukira hamwe abantu bapfuye bose iyo tariki bashinze ni tariki ya cumi na gatanu kigarama uko umwaka utashe by'utunenge eh, tukiriho igituma abantu batana ku mwikomo iby'ubuhutu n'ubututsi navuze yuko habuze ubutungane kuko mu gifaransa bivuga neza hacaba aba hacaba ukamenya uti abishe abapfuye ni banaka mugabo n'ababishe ni banaka wari umugambwe uyu ibara abantu bateye gucya mhm. aho bica bidadanuka mwibuka kwibuka gute rero Eh, tukiri ngaho umuntu yoshimikira cyane kubishe kubakoze iki bicaye ku eh, kuba umuntu ariko aribuka uwo munsi w'urubanza muba mufise abatumye hajya mujya kubunamira kugira mubasubize iteka mubahe ubuntu mugabo ibyo bavuga mu ijambo ataco wiyagiriza je ndi umututsi akaba ataco niyagiriza muragenda bya vode n'abo bose ba mepesi bafite urubanza mhm. jewe numva umutima utanyiganyika ngo ni uko hari abatutsi bariko baragirizwa mhm. mugabo kubu uti ninagenda birashobora kumbitana bakavyura agashavu bagasura kuvuga ivy'agashavu birashobora kumbitana mm. urashobora gusiba kubera ico ubu rero nico gituma leta itegerezwa tutegerezwa kuronka leta ihumuriza abo bantu bose igatera iteka abo bantu bose hanyuma tumaze kumva banabone bakumva yuko ibyabaye ari bibi ntibigasubire atari aho naho naho twojya turahonyora ku magi ngo ntameneke impingi iracari ndende ariko twebwe igituma twebwe ubona turindangira na mwebwe mu kudutora murabiraba neza hajya hari abo muhamagara ntibatse mm-hmm. ni ukuvuga yuko twe twiyemeza yuko tuvugira ineza ya bose muga turi ko tuvugira ineza yabo bose si uko avuga ko abanyacaha abanyacaha tuvuga tundi muhagarike ntimugasubire twasi mhm. kuvuga yuko twoca tuhatera amashugwe tukabanganisha nabo bishe. Mhm. ibyo kuvuga nati none icibutso kibukira asanze kizosa n'icibutso cyo mu cy'ibitoki mhm. none hari aho bakora naho bahora bavuga ngo bazogira icibutso kimwe wibaza ko icyo cibutso cy'umuntu uwo mu rumonge kizoba gifite insiguro y'uwo mucanguzo Mm-hmm. hari ibintu bitegerezwa gukorwa neza bigategurwa neza abantu bakabyiyumvira bagashyiraho umugwi ubyiyumvira tubona ko turi ko tuwe aha abandi mu bindi bihugu bageze aho bahamagara abantu bo mu makungu ikibikirimwo kuko iyo uri kuribuka ugaca uvuga uti uno munsi ndi ngaha kuko turiko twibuka abahutu bishwe mu kivyuka bishwe n'abatutsi uburi kubwira wa mwana atavyo umugabo atavyumva ko abatutsi arabicanye niyaronka uburyo azobihora wumva mhm. ko uri gukora amakosa icyo wokora ubanza kuvuga uti turi ngaha turi ko twibuka bene wacu bashiki bacu ba data wacu basenge ba sogokuru ba mama n'ibiki n'ibiki n'ibiki mhm. bagandaguwe bazira ko ari abahutu n'akararo ndiko ndavuga navuze mu kivyuka mhm. ukabivuga uko uti kandi twebwe turicura ababishe mhm. bishwe kuko eh, ntitubivuge ngo ibiki n'ibiki bishwe na bamwe bamwe mu basoda kuko bishwe n'abasoda icyo gihe bari abasoda eh, b'igihugu ibyo tuzi bishwe na bamwe bamwe bari mu migwi yagwana mhm. nuvuge ngo bishwe n'umugwi wagwana sende devidede cyangwa florina cyangwa paripehutu cyangwa ikindi kuko ucumenga uwo mugwi waricaye urungika abantu ti genda muri rya kambi mu marabana aho zo uri kutuma abantu bihora mhm. igituma navuze ko atari byiza kuvuga uno musi yabivuze mushano kuvuga amazina twebwe niko twarabuze mhm. turikeka abatwikiye mugabo ntitubazi mutigute nta ntahe iravumera ivuga iti micyombero yaragandaguye abantu irindwi na kabiri mhm. eh, nta ntahe iravumera ivuga iti umuntu kanaka icyenda na gatatu bakunze kwagiriza minani ndabivuze kubera bamuhagiriza ja minani nta ntahe nimwe iravumera ivuga iti yohani minani abantu baze baravuga abishe canke bavuge gusa bishwe nababwiye ngitangura mu ntango ko dufise ikibazo cy’uko ukuri kutaraje habona mbega abo bishe bo bavuga gute batarashigwa habona hari abakekwa hari habo bizwi mugabo bitarerekanwa neza ngo bishigwa habona ko bakoze iryo bara urumva rero mu gihe vy'ukuri tutararonka ukuri kw'ivyabaye haracari hagahatse kugira ngo abantu bashobore kwidegemvya no kwibuka neza ababo baba barabuze mm-hmm. ariko nk'uko badashobora kubireka kuko ni intambwe ikomeye cyane kwibuka iranafasha ko abantu bakira iranafasha ko abantu bashobora kwegerana mu gihe bikozwe neza eh, icyo abantu baba barakora nuko uko nobishyira nko mu bintu bine icya mbere ko ugukuramo kwagiriza abandi mm-hmm. mu kivunga aha ndabivuze neza mu kivunga kwagiriza abandi mu kivunga ukavuga uti abahutu bakoze ibi ukavuga uti abatutsi bakoze ibi ucumenga abo bantu bose bari hamwe nk'umuntu umwe ntashobora kwicwa n'abantu miliyoni zingahe z'abandi mhm. umuntu umwe aricwa n'uwundi cyangwa n'abandi nka bangahe babiteguye mugabo si ubwoko bwose bushobora kubyitirirwa icyo rero nicyo gituma gituma iyo abantu bariko barafatirwa mu bwinshi bumva umenga ibyo bintu birabababaje mhm. kuko abo bantu uri kurafatira mu bwinshi uvuga ko bakwiciye nabo muri bo harimo abiciwe mhm. nigeze kugishikako urumva inge n'uba uri ura novuga nti uratoneka uwo muntu umushize mu bishe nawe atigeze yica kandi yari yariciwe icyo rero cyoba kiravamwo kumbure mu bagerageza gutunganya ibyo kwibuka kwagiriza abandi mu kivunga hanyuma ikindi kigira kabiri ko bukwibuka abo nyene twabuze tutanka ntitwibuka batwiciye mm-hmm. twibuka abo twabuze kandi uko kwibuka abo twabuze ni muri ya ntumbero yo kubasubiza agateka ko banabo bari abantu mhm. ni muri ya ntumbero kandi yo kwemera ko eh, ko n'abandi bateza kubona ko by'ukuri uwari ko aribuka yabuze mhm. kandi bakabyemera babishoboye mbere ndetse bategerezwa bakifatanya nawe bakamufata ku mutima bakamuremesha nko ngo twabivuze mu kwibuka harimo kuremesha abasigaye kuko wigiriye waba yarigiriye uramusubiza ku gateka mugaba hanini ukwibuka kuba kutumbereye ababuze victime abo babuze abo basigwa kugira ngo nabo bibahe kurema ikigira kane nibaza ko abantu bafata ukwibuka bakurabisha imbere iyo turi ko atari yo twavuye gusa mhm. bakakurabisha imbere iyo turi ko turaja iyo abantu bavuze bati ntirikabe ntibigasubire purijamesa ntibizosubire ni ukuvuga iyo turi ko turaja twifuza ko abantu bacu bashikaho batahura ibyabaye mugabo ntibibabere intambamyi yo kubandanya ubuzima mhm. ahubwo bikabafasha kuraba ingene bashobora gusubiza hamwe no kunywana ibyo rero ni ibintu novuga nti nabishyize mu migwine ikoma ikomakomeye cyane kuko kuyibuka iyo binakozwe neza mbere birahagarika ihorihori uriya ariko aribuka n'uriya ariko aramubona yibuka arabona akababaro yagize umwe akabona ko n'uwundi yababaye hama bagatahurana ibyo rero birashobora gucagagura imizi y'ihorihori ari nayo tubona muri iki gihugu cacu kandi biri mu bitwikiye igihugu mhm. aho agira ati oke bijya byagenze gutya nanjye reka ndabigenze gutya ugasanga tuguma mu kintu kimeze nk’izingu zingu mhm. ridahagarara ryo kugiriranira nabi mhm. ibyo navyo nk'uko natanguye mu ntango ni abantu by'ukuri batarashika kuri iyo ntambuko yo gutahura abandi ko bababaye umwe wese umenga yikwegera ko umenga n'intambara mhm. igihe rero abantu batazoba barakura intambara mu kwibuka uko kwibuka nacyo kuzodufasha eh, tenase mushano kwibuka umuntu anibutsa uwakoze ikibi umuntu acari hahandi eh, eh, ubwa mbere hoho umunsi wo kwibuka ni umunsi wo kutadeha abapfuye barabibuka n'ababibuka bene wo bakarira ikaba hariho n'ubutungane aho abarundi barashobora gusubiza hamwe kuko batagiye batabigize gutyo ngo bifate inzira irashe ihorihori birashoboka kuko mu ihorihori n'iyo migwi iri yigishiriza mu kinyegero mhm. ibi tuvuga igihugu gikoranye ishengero abarundi n'abanyamahanga babyumva abandi babyigisha binyegeje ubutungane buzuruhabuze none bazuva ngo abantu bariyahuye batereza kuzomwanya ubutungane muri iki gihe mhm. muri iki gihe ingene ibintu bitagira tutagira abo tubishikiritse mhm. nibaza yuko ko tujya umutima amenyo tugaheza tukibuka abacu kandi inzego ziriho zikatwubahiriza zigahereka abantu bagatera iteka ababo mugabo bantu bo mu bundi bwoko ni ukumva ko nabone batunduye none nk'umuntu yiciwe umubyeyi umuntu yiciwe umwana wibaza ngo ahezere yatere imbundu mhm. hageze kuvuza induru azovuza induru hatweze gutera impunda zone ntiyabyaye yabutse ibintu ntituyifate gutyo kandi tuyifate mu ubutungane butarashira habona abishe abagirizwa ayo mabi yose eh, mubona ku minsi yo kwibuka gufata intumbero mugabo amashira hamwe natwe dushinzwe kuba hafi y'abacu kujya kubunamira ni itegeko aho hose tutarashobora gushika igihugu kikatworohereza tugashikayo mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo ku nama eh, tuje eh, mu gice eh, cya nyuma cya kino kiganiro hokogwa iki kugira ngo eh, abarundi bashike kwibukira ababo hamwe bibuke amakuba yashikiye Burundi hamwe ibyo eh, kugwa gute ndetse kibigihugu cy’abantu bashize hamwe aroyize iby'ibya mbere navuga eh, abarundi dukunze kuvuga ngo turasavye oya je ngomba mpere kuri twebwe nyene twebwe twabuze ikintu cya mbere twebwe twokora nuko twoga umutima amenyo mhm. tukubahuka aho hose hari ababuze tukabashikako tukabashyigikira tukemanga tugasemera tukavuga tuti aba barabuze mhm. abahutu barabuze tukagendayo abatutsi barabuze tukagendayo abatwa barabuze abaganwa abaki tukagendayo aho hantu uwo munsi ushyitse niba babitinya bobo twebwe tukabubahura kuko twaramaze kubahuka icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko abantu twebwe twabuze tugira intambwe y'ukwanka gukoreshwa n'abanyepolitike mhm. ndabivuze kuko byaragiye biraba amashyirahamwe y'ababuze agakoreshwa ku nyungu za politiki mhm. ugasanga ayo mashyirahamwe amwe amwe agiye kwifadikanya n'imigambwe runaka mhm. mu bisanzwe uri ishyirahamwe ryabuze naho hoba hari umugambwe ugushyigikiye uruhara rutoya rw'iyindi migambwe igufashije ntibisanzwe ko ugufasha mugabo ati mbega ejo wopfa ugashika mu ijuru ugasanga so wawe mushikawe so wanyu mubyarawe mwishwawe agaca kubaza ati jewe ko nagandaguwe wamariye iki uca mhm. gute urumva ni ku rwego rwo kwemera rero icyo ni cyo nsaba abajejwe eh, gutwara igihugu aho rero bamwe mu bajejwe gutwara igihugu turi kumwe ngaha ni mhm. umushingamateka eh, Pierre Celestin kubera iki ari mu bashinga amategeko Mm-hmm. kuko arafite ijambo hariya mu bashinga amategeko nagende abiyage n'abandi avuga ati e abantu babuze ariko badusaba ko hojaho amategeko atomoye azotuma umuntu wese yabuze yibuka uwiwe mm. kuko hari abadashobora kwibuka tubafashe kwibuka azotuma abafise inguvu batibuka ngo bakinyize abandi mm-hmm. ayo mategeko meza hanyuma icyanyuma eh, ari nacyo mpereza ko ni uko inzego zihari uno munsi na cyane cyane inzego zihejwe intwaro nizereka abantu bose bibuke mhm. abantu bose bibuke naho byoba byakozwe n'abari kumwe n'abo bantu batwara reka ntanga akararo uno munsi eh, ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho ababuze muri abo babuze harimwo ababuze bishwe kubera bariko bashyigikira intwaro yari ihari kubera ariko bashyigikira abari ko baritoza munsi hariho ababuze kubera batari ko bashyigikira abitoza murumva n'imigwi ibiri reka rero tubibuke bose mhm. nico mperejeko ego mushano terance hakogwa iki kugira ngo ivyo vyo kwibuka bibe mu ntumbere yo guhuza abarundi eh, mu Burundi eh, ibi vyagiye birashikira igihugu ntibisubire kugaruka kugira ngo eh, bigende neza ivyashikiye Burundi ntibisubire kuba ni uko abarundi bose ubwa mbere umukuru w'abatwa n'ubatwara inzego inzego muba mufite amasezerano yo gukurikirana mu bantu bose iyo bari mhm. ikindi kiriho hoba abantu umunsi kwiyumvira bakajya inama bakaraba ingene abarundi bose bukoroherwa hagahagarara ibintu byo gusesa amaraso kandi so bakunda kuvuga ngo ni abademokarate n'abademokarasi demokarasi bakayigendera ikaba iy'ukuri aha abarundi birigo baraza gupfa ubutegetsi ugasanga abantu nyarucari batikiye mhm. nibaza yuko rero igikenewe twebwe haze ubutungane bufise intahe itanyoganyoga intahe ineke kuko ababizi bakiriho umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira ujye mwabo muri oni kuko barafise ubutumwa atari ubwo kumenya ukuri gusa mhm. nubwo cyane cyane kunywanisha umunsi bazoshyika ku kuri kutanywanisha kuko ntibantumye mm, naje hano nk'umuntu mm -hmm. akunze cyane gukurikirana Eh, na cyane cyane ibya kahise n'ibikomere bigenda eh, kahise kagenda karatera abantu ariko ibyiyumviro twama turi ko turabishikana twama turi ko turabivuga nk'uko mbere na royize yabisabye ati baze baratuvugira ibi bintu ni na biriya ibyo tubona byose ari byiza n'ukuri turabishikiriza kandi tuzokwama tubishikiriza ntituzigera duhengeshanya kurondera ineza y'abanyagihugu rero tugarutse ku kibazo mwavuze muti mbega aho kuguki kugira ngo abantu bashobore kwibukira hamwe izi ngorane zirimo zimere nk'izihagarara eh, nabidondaguye ahaheruka igihe nari nafashe ijambo bwa mbere mugabo icyo ubuntu kongera ko kandi eh, n'ibyo abagenzi banje bashikirije ndabyemera byose icyo ni ukongera ko ni uko hobaho gutekana kw'abantu hariho ikintu kigeze kuvugwa mu ntango cy'abantu bagipfa n'ubu mhm. icyo nacyo ni ikintu gihambaye cyane eh, guhagarika ubwicanyi rero coba ikintu cya mbere cya ngombwa kugira ngo abantu babanze bahumure hanyuma bashobore kwibuka ababo batekanye aha haratanzwe uburiro bwinshi bamwe bagira bati ninagenda kwibuka njyanye na ba naka kumbure barankurikirana urumva ko abantu baba bataratekana ni ukuvuga rero ko n'igikorwa cyo kwibuka giheza kikagira ingorane kuko bene kwibuka baba nabo ubwabo badatekanye icyo nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane ikigira kabiri bakivuze ku kijyanye n'uburenganzira bumwe bwo kwibuka kuko kwibuka ni ngombwa ni ngombwa nari kuryitana imbere ntinitegeko kandi si iby'ubu gusa badasubira mu byo twe twabayemo badaca mu makuba twaciyemo icyo rero cyoba ikintu gihambaye cyane abantu bakaronka ubwo burenganzira bwo kwibuka hanyuma bigakorwa neza abibuka bakabifashwamo n'abahinga kugira ngo uko kwibuka kwabo nikubu gutoneka abantu uko kwibuka kwabo nikubu kuzura kaboze iyo abarundi bavuze ngo kuzura kaboze ni ukuvuga ubwarukanye ikintu gituma abantu basubira gucanamo eh, ni ukuvuga rero uko kwibuka kukaza ari ukubavura ibikomere bya kahise kukaza bakaza ari ukubasomora e, ijambo gusomora ngira ngo muraryumva kera batama nibo baronka iyo chance canke abagabo ba kera barabasiga amavuta hanyuma bakumva ko bagororotse neza bameze neza ni ukuvuga rero kube ukurondera ko ukwibuka kuza gufasha abantu gukira kuza kwegeranya abantu kuza gusubiza hamwe abantu naho ibi bikuru bikuru byohagararira kugira ngo by'ukuri abantu bamenye ko akahise twaciyemo nari nanakivuze twagaciyemo twese kandi twababaye ntihabe ibintu by'intambara mu kwibuka mm. iyi ntambara yo kwibuka eh, yerekana bya bikomere n'ababwira aba bantu bafise mm-hmm. bose bateza kumva kumwe jewe narababaye eh nanaka nawe nyine yarabutse yarababaye sinezerwe nuko uwundi yababaye ahubwo nkababazwa nuko yababaye icyo bagenderako bakamenya icyo bubaha bakamenya n'icyo bateza gutinya umuntu kazoza mhm. ego murakoze cyane umwanya wagenewe ikiganiro ku nama ndabona uri kuratujana reka turangirize ngaha shimire aruyize batungwa nayo waje userukira ishyirahamwe ya wakoze kwitaba eh, kino kiganiro n'ejo nitwa batumira muze mutwitabe nukuri nzobanguka ndabashimira kuko namwantumiye ariko hari akantu nanibagiye mu bantu bakenewe nabo gufasha amakungu ateza gufasha uburundi kuko habaye ihohoterwa ry'agateka kazina muntu ni isi yose yabuze abantu kuko ibi ibyabaye n'agahomerabunwa amakungu adafashije uburundi azuba ariko arahakana ibyabaye mu burundi mhm. niho cyane bateranse umushano wacuserukira ishyirahamwe ase jenoside kirimoso wakoze kwitaba kino kiganiro